velikom broju, jer mi smo tek jučer postavili obavijest pred sami Akšam da će danas biti predavanje. A vi, alhamdla, znači ovako velikom broju ste se odazvali. Nismo bili u stanju prije, znači, postaviti oglas, niti obavijesti braću, jer je ovo ispalo tako neočekivano da smo jedva šeha uganjali da se šeh obrati, znači, večeras ovdje svima nama. Inače, šeh uh, je jako poznat i kao i kao daija misionar koji izlazi van Saudijske Arabije, posjećuje mnoga, mnoga mjesta gdje su muslimani, znači ili u manjini ili u većini. Šeh se zove Abdulatif El Gamidi znači poznat je i kao i kao daija posjećuje mnoge islamske kanale, poput kanala Međid, Bidaje, Risale i mnoga druga znači i mnoge druge islamske kanale gdje održava redovno emisije. Također še je poznat po drugim stvarima koji ima problema, znači bračni problema, šeh uz Allahu Tebare Kvetala pomoć rješava mnoge, mnoge takve situacije. Ja neću puno duljiti, prepuštam riječ našem šehu, mada bi volio da večeras postoji neko drugi koji vam prevao večerašnje predavanje, mimo znači meni ali eto šta je tu je ja ću pokušati da koliko toliko dočaram šehove šehove riječi koje će ako bude izgovoriti na, na ovom mjestu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا وهادينا محمد وأبلغ صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين أحمد الله إليكم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأنا والله في غاية السعادة والسرور والحبور بلقي إخواني والحديث إليهم nakon zahvale Allahu te bareke ve taala i salama i salavata na poslanika Muhameda alihi salatu wa salam šejh izražava veliku sreću i zadovoljstvo da je u mogućnosti da na, ovim mjest, na ovom prostoru i mjestu zatekne i ima priliku da se susretne sa braćom poput, poput vas. كنت أتمنى أني أعرف تحية البوسنة حتى أحييكم بها E, želio je šej prije svega znači da nauči pozdrav ovaj naš bosanski kako bi vas znači pozdravio našim bosanskim pozdravom. وأذكر في مرة من المرات أني كنت في الهند وتحدثت إلى مسلمين كثير أربع طوابق ما شاء الله فكنت أريد أن أسلم عليهم فقلت لهم هكذا تحية الهنود فقالوا لي يا شيخ هذه هذه تحية الهندوس Jedne prilike še bio znači u Indiji gdje je imao priliku da se obrati braći muslimanima na tim prostorima gdje je bilo znači veliki broj posjetlaca tako na četiri sprata su ga dočekali prisutni pa je htio da ih pozdravi njihovim pozdravom ona je poput naklanjanja jel pa su mu kazali nemoj še to raditi to je kaže ovdje kod nas budistički pozdrav فلا أدري ما هي تحيتكم لكن قلبي يحبكم Ja stvarno ne znam šta je vaš pozdrav, ali znajte i čvrsto vjerujte da moje srce iskreno vas sve voli. Wa ana sa'id bil hadith ma'akum wal julus wallahi. I jako sam sretan da sjedim ovdje i da imam priliku da se družim s vama. Wa qad jaitukum min Makkah ahmil lakum ash-shawq wal-hub wal-mawadda. Došao sam iz Mekke nosijeći znači ljubav prema svima, prema svima vama. Wa as'alu Allah tabaraka wa ta'ala an yusharrifkum bi ziyarati Makkah. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas sve počasti da svi možete otići i vidjeti i prislati u Mekke. wa iyyakum bil luqya fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. a zatim ga molim da nas sve skupa, sve skupa sastavi kod našeg uzvišenog gospodara Tebareke, Tebareke ve Ta'ala. احترت مع ماذا أتحدث لكم ورأيت أن أتحدث لكم عن أعظم نعمة امتن الله بها علي وعليكم Zatim sam razmišljao šta večeras da kažem, šta večeras da pričam na ovom mjestu, pa sam odlučio da pričam o onome, odnosno o najvećoj blagodati koju Allah Đelevala ukazao prema vama i prema meni. أعظم من نعمة الوجود وأعظم من نعمة الطعام والرزق والأولاد والذرية والصحة والأمان Daleko veća blagodat o kojoj ću večera pričati od blagodati života, prisustva, rizka, obskrbe, svega drugog. إنها نعمة أن نكون وإياكم من المؤمنين بالله A to, draga braćo i cijene sestre, zaista vjerovanje i iman u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zaka fadlu Allah jahtassu lahu men ješa min ibadih. Zaista je to uh, velika blagodat Allaha dželevala koju daruje ili dariva onome kome on subhanahu wa ta'ala hoće. Jamunnuna alejka an aslamu. Kul la tamunnu alejja islamakum. Balillah jamunnu alejkum an ahdakum lil imani in kuntum sadiqin. Oni znači pripisuju poslaniku alejhi salatu wasalam za uputu, znači prigovaraju poslaniku alejhi salatu wasalam, međutim poslanik Allah dželešanu govori reci da je uputa došla i blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala i prema vama i prema drugima, znači Allah dželevala je taj koji upućuje. أكرمنا الله وإياكم أن لا نعبد الأحجار ولا الأشجار ولا البشر ولا البقر وإنما نعبد رب هؤلاء جميعا Allah subhanahu wa ta'ala sve nas je počastio, draga braćo, da nismo od onih koji obožavaju niti kamenje, niti drveće, niti životinje, niti neku neživu, znači prirodu, već nas je počastio da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala stvoritelja svih stvari. انت خليكم معايا يا اخواني لاني ساسال والذي لن يجيب على سؤالي سنتعشى اليوم كلنا عنده في بيته A, budite znači svjesni večerašnjeg predavanja, pratite šeha znači pomno jer će šeha na kraju pitati i postaviti pitanje, a onaj ko ne bude znao, svi ćemo kod njega večeras večerati kući. <laughs> Eto fakna? Jesmo se dogovorili? <laughs> Eto fakna? Alhamdulillah. Entobihu. <laughs> Zato pazite. Katar, Sautini, Folk. أندونيسيا؟ نعم طيب ماذا فعل؟ يقولون أنا أرفع الصوت لكن ما أستطيع الصوت يعني ضعيف ولو قلت أنا من يعجوز <laughs> طيب نكمل؟ لا لا أنت أكمل يعني طيب بسم الله الله يبارك الله يعني. الحمد لله الإيمان كنز عظيم امتن الله عز وجل به علينا وهذا الكنز يحتاج إلى المحافظة والرعاية Znajte, draga braćo i cijene sestre, da je ovaj iman koji nam je Allah dželevala podario jedno veliko bogatstvo koje moramo čuvati i voditi posebno znači brigu i pažnju prema tome. إذا حديثي إليكم في هذا اللقاء كيف نثبت الإيمان في قلوبنا وكيف نثبت على الإيمان حتى نلقى ربنا Zato moje večerašnje izlaganje i obraćanje vama jeste kako i na koji način da osnažimo naš iman, ojačamo naš iman i kako znači da budemo e, čvrsti u našoj vjeri. لأن لا ندري بماذا يختم لنا في الحياة الدنيا Jer mi, draga braćo i cijene sestre, ne znamo kako ćemo okončati na ovom prolaznom svijetu. وكم من أناس كانوا على الجادة ثم انتكسوا وأدبروا Koliko je samo oni koji su krenuli stazom Islama, stazom istine i spasa, pa su nakon toga skrenuli sa pravoga puta. كان رجل من النصارى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم Jedan od... Uh, كيف؟ رجل نصراني نعم. أسلم Jedan znači kršćan u vremenu poslanika alaihi salatu wasalam je znači živ u vremenu poslanika sallallahu alaihi wasalam i primio islam. وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. I pisao je za poslanika alaihi salatu wasalam, bio je pisar. وحفظ البقرة وآل عمران من النبي صلى الله عليه وسلم Naučio je subhanallah i suru Bekaru i suru Ali Imran direktno od poslanika alaihi salatu wasalam. والذي كان يحفظ البقرة وآل عمران في الصحابة قليل A oni koji su bili od ashaba poslanika alejsatu vesselam hafizi ove dvije sure vrlo vrlo je znači malo bilo oni koji su znali napomen suru Bekaru i sura Al Imran. Hatta annahum kanu yaquluna in ar-rajul alladhi hafiza al-Baqara al Imran jadd fina, yani laysa ka ahadina. Tako da svima običaj govoriti da onaj koji nauči među ashabima suru Bekaru i suru Al Imran, on već je na posljednjim deređama, nije poput ostali. Idan tahayyalu huwa mu'min sahabi صحابي كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذه الميزة Zato الثلاث pogledajte i razmislite o ovim stvarima kojima je bio odlikovan ovaj čovjek u vremenu poslanika alaih salatu wasalam. Bio je vjernik, bio je ashab poslanika alaih salatu wasalam, bio je pisar poslanika sallallahu alejhi ve sellem i znao je suru Bekaru i suru Al Imran. وبالرغم من هذا لحق بالروم وتنصر وارتد عن دين الله عز وجل I subhana, pored svih ovih blagodati i odlika kojima ga je uzvišen odlika u vremenu poslanika sallallahu alihi wasallame, uh, u prilikom susreta sa Bizanticima je ostavio vjeru i prihvatio kršćanstvo. حتى قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يدري ما يكتب إنما أنا أكتب له Pa ima običaj govoriti da Muhammed Ali Slatu Veselam nije znao šta, šta se zapisuje, odnosno šta piše. Ne sam ja bio taj koji je zapisivao u njegovom vremenu. وبينما هو عندهم وقد أكرموه نزل من يوم الأيام من درج فسقط ودقت عنقه ومات I jednog dana je znači u tim trenucima dok je bio među Bizantijcima pao iz neke stepenice tako da je udario se u vrat i od toga je preselio mrtav. فحفروا له قبرا ودفنوه فيه Pa su mu iskopali kabur i tu su ga ukopali. فأصبحوا في الصباح وإذا بالأرض قد انشقت ولفظته على ظهرها Subhanallah. Sutredan kabur se otvorio. I izbacio iz sebe iz sebe znači tijelo ovoga kršćana koji je ostavio din islam. Tako su ga zatekli, znači sutredan nakon ukopa su vidjeli da je kabur izbacio ili izbacilo tijelo njegovo. فقالوا لعل محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إليه جاسوسا فأخرجه ليمثل به Subhan- Pa su imali, znači tada su počeli govoriti ili pričalo se da je možda Muhammed a.s. poslao nekog svog jel, špijuna koji ga je izbacio e, kako bi jel, pretvorio se u lik njegov. فحفروا له قبرا ثانيا وأعمقوا له ودفنوه فيه Zatim su nakon toga ponovo iskopali drugu rupu i ukopali su ga znači po drugi put. وأصبحوا وإذا بالأرض قد لفظته على ظهرها Nakon toga, znači narodnog dana, nadro- narodnog jutra, ponovo su zatekli da je kabur izbacio, izbacilo njegovo tijelo. فحفروا له قبرا ثالثا وأعمقوا له جدا Nakon toga treći put su još dublju rupu iskopali i ukopali ga i zatrpali. Nam. وأصبحوا وإذا بالأرض قد انشقت ولفظته على ظهرها Pa kada su ponovo osvanuli, zatekli su da je tijelo izbačeno iz kabura. فألقوه في شعب من الشعاب تأكله الكلاب tako da su ga bacili nakon toga kako bi ga psi pojeli ili izgrizli. Pogledajte kako okončao. Fanzuru kejfe lafaza al min qalbihi, falafazatuhu alardu ala dhahriha Kako i na koji način trebamo da razmislimo, promislimo o tome da pogodamo kako je zapostavio Kur'an i ovu vjeru, pa nakon toga mu se vratilo da je na kraju okončao da su psi pojeli njegovo tijelo.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 tjeraš on znači dašće uh, a kada ga ostaviš ponovo znači nakon toga dahše na وإنما سمي القلب لتقلبه a srce je nazvano odnosno kalbom zbog toga što se prevrće i okreće znači nije e, stabilno وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم القلب كريشة في أصل شجرة تقلبها الرياح ظهرا لبطن Poslanik alaih sallatu wasalam je opisao srce u jednom svome hadisu da je poput liske na drvetu kako vjetar puše po vjetarac okreće ga znači e, sad na jednu sad na drugu stranu إذا لابد أن نحرص على أسباب الثبات على دين الله حتى لا نزل ولا نضل Zato je potrebno, draga braćo i cijene sestre, da znamo koji su to načini koji će nam pomoći da ustrajemo i da ostanemo čvrsti na Allahom te bareke ve taala putu. إذا أول سبب من أسباب الثبات على دين الله الدعاء والتضرع إلى الله Prvi način od tih načina koji će nam pomoći jeste, draga braćo, dova. Da dovimo i tražimo pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala. نحن ضعفاء فقراء لا نملك لأنفسنا حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا Mi smo slabići, slabašni, e, nismo u stanju znači učiniti nikakvu korist za sebe. Mi to otkloniti neku nedaću od sebe. Zato smo potrebni da se osnovljamo, odnosno da od Allaha dželevala tražimo e, da budemo stabilni, jaki i čvrsti. Al amru kulluhu bi jedi sahib al amr, subhanahu wa ta'ala, ala lahu al khalqu wal amr, fal na'wi wa iyakum ila ruknin šedid. Allahu dželevala pripada potpuno upravljanje. On je taj koji upravlja on je taj koji smjerava i sve pripada njemu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. لأن الله يثبت من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله A Allah dželle vala je taj koji upućuje i svoje pravednosti, a ostavlja u zabludi uh, i upućuje svoje milosti, a ostavlja u zabludi svoje pravednosti. Znači Allah dželle vala upućuje koga hoće i svoje neizmjerne milosti, a ostavlja u zabludi onoga koga hoće iz svoje potpune apsolutne pravednosti. Man a'zam insan marra ala dunja fi imanihi wa thabate? Ko je najveći, znači čovjek najodlikovaniji koji je živio i prošao, znači ovim dunjalukom sa najvećim imanom? Alejsa Muhammedan sallallahu alaihi wa sallam? Zar to nije Muhammed alaihi salatu wa sallam? Wallahi lau lam yuthabithu Allah la dhalb. Tako mi Allah kaže še da ga Allah dželle vala nije učvrstio na pravom putu, bio bio do onih koji يقول su الله zalutali. جل جلاله ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن شيء إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات I Allah dželle vala opisuje to u Kur'anu pa kaže da Allah dželle šanuhu nije htio znači da te učvrsti i stabilnim učini na pravom putu o Muhammede, ti bi već bio malo naklonjen njima. Znači Allah dželevala je učvrstio poslanika sallallahu alejhi ve selleme na uputi. ولقد كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث عائشة وحديث أم سلمة وحديث ابن عمر وحديث أنس أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده أقرب ما يكون من الله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك Dovu koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vrlo često učio, kako prenosi Ajša radijallahu anha i Umu Seleme i druge sahabe, odnosno majke vjernika, jeste da je mnogo učio dovu na seždi, o ti koji okrećeš srca, učvrsti ili okreni moje srce u pokornosti tebi, ili učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتني عليه حتى ألقاك به Zatim druga dova koju je poslanik Ali Salatu Vesalam učio jeste o ja veli ja veli ja, Allahumma ja waliy al-islam wa ahlihi. oti koji čuvaš i paziš svoju vjeru i nje i bitni alayhi hatta alqaka bihi. I nje na sedbenike učvrsti me učvrstme na na toj istinskoj vjeri. Idan fal nalja ila Allah an yuthbit al-iman fi qulubina. Zato, draga braćo, trebamo se vratiti i osloniti, odnosno prepusti Allahu subhanahu wa ta'ala kako bi nas učvrstio na pravome putu. وهذا القرآن يعلمنا ذلك في سورة آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا Zatim vidimo, znači nas Kur'an podučava tome i kaže, uh, gdje uh, Kur'anska dova stoji, gospodaru, gospodar naš, učvrsti naša srca, uh, la tu, nemoj, uh, nemoj dozvoliti da skreneš naša srca nakon, nakon upute. إذا السبب الأول هو اسأله Tako da vidimo da je prvi znači način kako da ostanemo ustrajni u Allahu te bareke ve taala vjeri koji الدعاء أول الدعاء da الذي لن يجيب عليه العشاء ko ne bude odgovorio kod njega ćemo večerati. السبب الثاني من أسباب الثبات على الدين القرآن الكريم A drugi razlog koji će nas učvrstiti, jačati i osnažiti u Allahu te bareke ve taala vjeri ili pokornosti Allahu subhanahu wa taala jeste učenje Kur'ana, učenje Kur'ana. الكفار يقترحون على الله جل جلاله ويقولون لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة Zatim imamo primjer nevjernika u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve selleme da su tražili i govorili kako znači ovaj Kur'an ne može da se objavi odjedan put znači. فأنزل الله العلة في, ال- في الآية قال كذلك لنثبت به فؤادك Pa je uh, Allah subhanahu wa ta'ala pojasnio poslaniku sallallahu alejhi ve selleme razlog zbog čega se Kur'an objavljuje u postepenosti. Kako bi, kaže Allah dželešanu, učvrstili, učvrstili tvoje srce. Kako bi učvrstili tvoje srce. ولذلك أسأل أحبتي جميعا هل, لك هل لكل واحد فيكم ورد يومي من القرآن Zatim vas pitam, braćo draga, da li svaki od vas ima određen dio Kur'ana koji uči dnevno? يمكن أن تتنازل عن الطعام والشراب والمنام لكن لا تتنازل عن القرآن Moguće je da čovjek ostavi i hranu i piće i druge užitke, ali nikada ne smije dozvoliti sebi da ostavi znači e, udjela u učenju Kur'ana, znači svog dnevnog e, od svog dnevnog plana i programa. Al-Qur'an a'zam sebeb li zijadeti l'iman. Kur'an je, draga braćo i cijene sestre, stvar koja je najveća koja može povećati naš iman. Znači, ne postoje nešto što može više povećati iman od Kur'ana. Jekulu Allahu jalla jalaluhu fi surati nisa, innama l'mu'minuna l'ladhina iza dhukira Allah, wajilat qulubuhum, wa iza tulijet alaihim ajatuhu, zadethum imana Kao što Allah Žešan govori u suri Nisa da, da su zaista istinski vjernici, pravi vjernici, čija se srca e, strahom obuzmo kada se Allah Đelevala spominje, a kada se uče kuranski ajeti, kada se citiraju kuranski ajeti, to im povećava njihovo ubjeđenje, odnosno njihov iman. فالقرآن من أعظم أسباب الثبات Tako da vidimo da je Kur'an od onih stvari koji najviše utiču na našu čvrstoću u vjeri. لو كان عندي ورقة أو منديل وكنت أخشى عليها من الرياح أن تطير بها ماذا أفعل؟ Kada bi imao neku, neki listić koji mi je dragocjen i koji mi je jako potreban i plašim se znači da mi ga vjetar ne odnese iz moje ruke, šta trebam da učinim, šta radim, šta činim u tom trenutku. فأنا أضع عليها ثقل شيء ثقيل حتى لا تطير Ja ću učiniti da ću staviti na taj papirić nešto što je teško kako ne bi dozvolilo znači taj papirić odleti. تأملوا إلى قول الله عز وجل في سورة المزمل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا Zato razmislite o kuranskom ajetu sure Muzamil gdje Allah Đelešanu ukazuje poslaniku sallallahu alihi wasallam pa kaže zaista ćemo ti mi objaviti ili podariti govor koji je jako težak. فالقرآن ثقيلا في معناه وفي حسه Tako da je Kur'an znači on sam po sebi težak. težak. Kana nabiy sallallahu alayhi wasallam idha nazala alayhi al-wahy min as-sama faqula badanu hatta an ar-rahilata ma tastati an tahmil an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li li'an al-Qur'an thaqil. I vidimo znači način objave poslanika alejhi salatu vesselam da je u nekim trenucima kada mu se objavljivalo da bi poslanik sallallahu alayhi wasallam znači prije svega obuzeo bega kao strah a zatim ne mogao njegovo tijelo izdržati kao njegova jahalica već bi pali znači na, na zemlju od teškoće i težine onoga što se objavljuje poslaniku alejhi salatu vesselam. وهو ثقيل في معانيه لأن له, له معاني عظيمة Kao što su znači značenja značenja samoga Kur'ana teška. فاجعل لك في كل يوم من أيام حياتك ورد قرآني لا يمكن أن تتنازل عنه لأنه حياة لقلبك Zato, dragi brate i cijena sestro, učini da imaš u svakom svome danu, znači svakodnevno, jedan dio, jedan period u kojem ćeš učiti i čitavati Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu o, koja je život za tvoje srce. وهو نهر, نهر من الحسنات جاري لك في دنياك وأخراك I to je rijeka koja teče, znači rijeka dobrih dijela i na dunjalku i na ahiretu. في السطر الواحد أكثر من تقريبا أربعين حرفا U jednom samo redu ku, o, ajeta Dobro. e, jest na jednom listu Kur'ana preko 40 harfova, preko وفي 40 harfova الصفحة postoje. تقريبا 600 حرف a na jednoj stranici preko 600, preko 600 harfova. يعني إذا قرأت الوجه الواحد من القرآن كسبت من الحسنات ما لا يحصيه إلا الله Subhanallah, jednu stranicu kada proučite, što mislite koliko koliko nagrade i koliko dobrih dijela imate, što samo zna Allah subhanahu wa ta'ala. إذا السبب الثاني هو إيش Zato vidimo da je drugi razlog koji će nam pomoći da budemo čvrsti u ustrajnosti na pravom putu Al-Quran. Kur'an. ثم Kur'an. Al-Quran. ايش؟ الدعاء بعدين القرآن آه طيب السبب الثالث أن تعلم أنك على الحق ما دمت على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم Treći razlog koji će nas učvrsti na pravome putu, dragi brati i cijena sestro, da budeš uvjeren, ubijeđen, da si na istini, na ono isto istina koje je bio Muhammed alihi salatu wasalam. Jekolu Allahu jalla jalalu, fa mada ba'da l'haqqi illa dhalal. Allah jalla vala u svojoj plementoj knjizi kaže, a šta nakon istine dolazi osim, osim zabuda. Iza kunta ala l'haq, fathbut alaih, hatta talqa Allaha bih. Pa kada si već na istini, budi čvrst na toj istini sve dok ne susretneš svoga gospodara. مسيلم الكذاب ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله alaihi wasallam. Museleme Kezab, svima vama poznat je, tvrdio nakon poslanika sallallahu alaihi wasallam da je on poslanik. فأرسل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله Pa je u tom vremenu poslao pismo poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam gdje je napisao od Museileme, Allahovog poslanika, Muhammedu Allahovom poslaniku. <laughs> Amma ba'd fa inna Allaha qad ashrakani ma'aka fi nubuwa. A nakon toga zaista me Allah Đelešanu učinio da učestvujem zajedno skupa s tobom u poslanstvu, poslaničkoj misiji. Falakum ja Kurejš nisful ardi, walana nisfuha. A vama Kurejše pripada pola zemlje, a ostatak nam. Walakinnakum qawmun ta'tadun ali vi ste narod koji prelazi svaku vrstu znači granice. Fa arsala risala ila nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Pa je nakon toga poslao pismo poslaniku Muhammedu alayhi wa vesselam. Fa qalabaha wa kataba fiha. Pa je poslanik znači okrenuo i napisao na poleđini. Min Muhammedin rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min Muhammedin rasulillah ila musailama al-Kazzab. Napisao od Muhameda eh, Allahovog poslanika Musailemi velikom lašcu. أما بعد فإن الله فإن العاقب فإن الأرض لله يورثها من يشاء A nakon toga je napisao zaista je zemlja Allahova subhanahu wa ta'ala i on je daje kome on subhanahu wa ta'ala hoće. والعاقبة للمتقين A završnica ili konačno pripada, pripada bogobojaznim. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة مع شاب صغير من أصحابه اسمه حبيب بن زيد الأنصاري Nakon toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo pismo poslao po jednom dječaku, mladiću, Habibu, ابن زيد e, الأنصاري sinu Zejda al-Ansarije, وهو من صغار الصحابة a on je bio znači jedan od malih ili mladih ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme. فذهب بالرسالة من المدينة إلى أرض اليمامة Subhana. Zatim se je taj mladić zaputio iz Medine u Jemamu na putovanje veliko. نعم مسافة بعيدة ومخيفة To je putovanje znači bilo i daleko, zatim i strašno putovanje. فقرأ مسيلم الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا šedida Kada je Museleme pročitao to pismo, naljutio se znači strašno, puno, zatim je kazao. وأصبح يخور كالثور الهائج A nakon toga je znači tako o, pobješeno izgledao, znači da se nije mogao prepoznati po tom izgledu. فدعا بحبيب وأجلسه بين يديه وجاء بالجنود والحرس أمام عينيه Zatim je pozvao Hubejba da sjedne pored njega, pozvao je svoju vojsku i svoje stražare. وقال له يا حبيب أتشهد أن محمدا رسول الله Zatim je kazao, o Habibu, da li ti svjedočiš da sam ja Allahov poslanik? قال نعم أشهد أن محمدا رسول الله Pa je Hubeb kazao, Habib kazao, da, ja svjedočim da je Muhammed Allahu poslanik. Ja ahibbeti, hada haq am batil. Da li je ovo, draga braća, znači istina ili, ili je laž? Haq. Haq. Istina. Fa kala, a wa anni Rasulullah? Huwa sa'alahu awalan أول سأل أتشهد أن محمد رسول Znači الله on je prvo pitao da li svjedočiš da je Muhammed alejhi salatu vesselam Allahov poslanik, pa je odgovorio znači potvrdno. A nakon toga je upitao da li svjedočiš da sam ja, da sam ja Allahov poslanik. فقال حبيب إن في أذني وقرا مما تقول يعني أنا لا أفهم هذا الكلام ولا أتقبله ولا أؤمن به Zatim Habib kazao, zaista u svom uhu imam poteškoće, ne mogu da shvatim, ne mogu da razumijem. Ne čujem dobro. Znači ne razumijem i nije mi jasno to što pitaš. فازداد غضبه Pa je to povećalo njegovu sržbu. ودعا بالسيف والجلاد والنطع النطع هي الجلد التي يقتل عليها الإنسان Zatim je pozvao dželata sa sabljom, neku o, vrstu kože gdje su osjecale glave, znači prostrli, pa su znači, odlučili u tom trenutku da mu sjeku glavu. تهديد ما بعده تهديد što je ukazivalo veliku prijetnju, znači kada vidi želata sa sabljom da je sve pripremljeno, znači šta će čovjek u tom trenutku odgovoriti? Thumma kale lahu, ja Habib, a tešhadu anna Muhammed Rasulullah? Kale, ašhadu anna Muhammed Rasulullah, lam te tagajiran iđab. Pa je ponovo, znači, upitao o Habibu, da li svjedočiš da je Muhammed Allaho poslanik? Pa je kazao, da svjedočiš da je Muhammed Allaho poslanik? Thumma kale lahu, ja Habib, a tešhadu anni Rasulullah? فقال إن في أذني وقرا مما تقول ثابت على نفس الإجابة Pa ga je ponovo pitao da li svjedočiš i potvrđuješ da sam ja Allahov poslanik Pa je on kazao zaista opet osjećam poteškoću u svome uhu فازداد Znači غضبه ne mogu da shvatim da razumijem to što me pitaš pa je to povećalo njegovu srđbu ازداد غضبه ثم أمر السياف أن يقطع قطعة من بدنه Pa je naredio dželatu da mu osjeće jedan dio njegovog tijela وتكرر السؤال وتكررت الإجابة لم تختلف Pa je ponavljao pitanje i odgovor se isto tako ponavljao isti فما زال به يقطعه إربا إربا حتى مات وفارق الحياة Subhanallah, i tako mu je osjećao dio po dio njegovog tijela sve dok nije preselio. ثبت على الحق ولقي الله وهو ثابت على الحق Pogledajte znači koliko je bio čvrst na istini I tako, znači u takvom stanju je susreo svoga svoga gospodara. Hal khasira habib li'annahu mata dun al-haq? Da li on izgubio tako što je preselio znači na istini? Da li je nešto izgubio? Al-thabat 'ala mabadi' hada huwa hadhihi al-quwwa wal-butula. A ono što oslikava naš život, našu jačinu i snagu, upravo jeste da smo ustajni ustajni na istini. Fasara hada al-khabar, khabar qatl habib, إلى أمه اسمها نسيبة المازنية أم عمارة في المدينة A ova, ova vijest, znači o njegovoj smrti je stigla do njegove majke u Medinu. فتصوروا خ- هذا الخبر كيف سيحزنها ويدخل الألم إلى قلبها Pa sad možete zamisliti koliko je ta informacija i ta vijest bila teška za majku koja je izgubila sina na takav način. لم تحزن وإنما قالت من أجل هذا ربيته وعند الله احتسبته Ali to ništa nije uticalo na nju. Znači ona nije bila žalosna, niti je se e, osjećala tako, već je kazala "Z- za ovaj trenutak sam odgajala svoje dijete. Ako da Allaha džele vala očekujem, očekujem nagradu. هذه امرأة ربت ولدها على الثبات على المبادئ فعلى ما أنت ربيت نفسك Ova žena je odgojila svoje dijete da bude čvrsto i ustrajno na Allahom te bareke ve ta'ala putu. Dragi brate, kako ti vodiš brigu i pažnju, kako si odgojio svoju dušu, na šta znači je želiš učvrsti. Šta فما je to kod tebe? دمت على الحق فاثبت عليه حتى تلقى الله به Sve dok si na istini i dok imaš istinu kod sebe, budi taj koji će znači biti čvrst na toj istini dok ne susretne svoga gospodara. فليس هناك طريق إلا هذا الطريق الموصل إلى الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين I ovo je jedini put, draga braćo, koji vodi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ustrajnost na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Znači ne postoji drugi put osim ovaj put da si, znači ustrajan, ustrajan u svojoj vjeri. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما Jedne prilike je poslanik alaih sallatu wasalam nacrtao jednu pravu liniju. ثم خط خطوطا مائلة ستة على اليمين وستة على الشمال Zatim nakon toga je šest kratkih crtica i sa jedne desne i sa lijeve strane nacrtao. ثم قرأ قول الله عز وجل A zatim je proučio kuranski ajet وإن, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله A zatim je proučio kuranski ajd gdje Allah Đelešanu kaže u istinu je ovo moj pravi, pravi put i nemojte slijediti puteve koji će vas odvesti u zabludu. Pa je pokazao rukom na središnji put, znači onaj pravi pravu crtu, da je to pravi Allahov put, a da su ovo znači putići koji vode, koji vode u zabludu. فما كن ما دمت قد اصطفاك الله على ما كن- كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام فاثبت اثبت أحد Zato, dragi brate, kada si već od onih koje je Allah dželevala probrao da budu na putu na kojem je bio Muhammed alihi salatu wasalam, čvrsto budi na njemu poput planine Uhuda. والثبات في زمن الفتنة أو في مكان الفتنة أعظم أجر I znajte da je biti čvrst i ustrajan na pravome putu u vremenu fitne iskušenja, belaja i nedaće ili mjesta znači takvi, daleko znači veća je nagrada za one koji su u takvim prilikama čvrsti na istini. Jaqulu nabiju sallallahu alaihi wasallam, al mutamestik bi sunnati, inda fasadi ummeti, lehu ažru hamsina. Zatim je poslanik alaihissalatu wasalam kazao da onaj koji se bude podržavao od mog umeta na istini u vremenu fitne i iskušenja ima nagradu 50. Ažru hamsina. Pe, znači ima nagradu 50, 50 ljudi. Kalu ja Rasulullah minna am minhum? Pa su ashabi upitali o Allaho poslaniče, da li 50 od nas ili 50 od njih? Kale bel minkum. Pa je poslanik Ali Islatu Osman kazao 50 od vas. Li ennekum ala l'haqi a'wana. Jer vi, kaže, poslanik Rasulja pa kaže, vi imate nekoga ko će vam biti podrška. Fa esbutu ja ahle l'haq. Pa ka, znači še govori, znači, budte ustrajni čvrsti na, na istini. Hatta talqa Allahu ahu radin ankom. dok ne susretnete svoga gospodara da je on zadovoljan, zadovoljan s vama. السبب الرابع četvrti razlog أن توطن نفسك على البلاء تهيئ نفسك على البلاء والاختبار يقول الله جل جلاله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا da se znaš eh, održivim činiti u vremenu znači nedaće i belaja i iskušenja kada te zadesi. Allah Đelešanu kaže da je stvorio znači ljude kako bi vidio kod njih najbolje, najbolje znači uh, se ponaša, odnosno najljepša djela čini. أنت في دار اختبار وامتحان وتمحيص من الله عز وجل يبتليك بالخير والشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون Znaj, dragi brate i cijena sestro, da si u jednoj kući u kojoj ćeš naići na poteškoće, nedaće, belaje, koji dolaze od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Allah Đelešanu daje te nedaće i daje te belaje kako bi uvidio i vidio ko je zaista ustrajan na pravom putu. Ko će to podnijeti u ime njega? فمرة يح- يختبرك بشيء تحبه ومرة يختبرك بشيء تكرهه Nekad će te iskušati uzvišen Allah Đelevala u stvarima koje voliš, a nekada u stvarima koje ne voliš. فأر الله منك خيرا Zato budi taj koji će u tim trenucima iskušenja da se pokaže e, pred Allahom dželle ve ala znači u naj, najljepšem najljepšem liku. سهل أن نكون أن نقول نحن مؤمنين لكن عند التمحيص والاختبار ي- تظهر حقيقة الإيمان Vrlo je lako kazati da si vjernik i posvjedočiti iman. Međutim, e, ono što oslikava naša stanja jeste upravo znači iskušenje od Allaha dželle ve ala. Jer u tim trenucima kada te Allah dželle iskuša, najbolje se pokazuje tvoj iman. أسر عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه في ديار النصارى Jedne prilike je e, عبد الله بن حذافة السهمي Abdullah ibn Huzafe jedne prilike je bio znači zarobljen kod kršćana. وكان ملك الروم يسمع بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي بأحد منهم Kraj tada je znači vrlo često slušao priče o ashabima poslanika sallahu alihi wasallam, ali nije imao priliku da se susretne sa njima. ففرح به وأدخله إلى السجن Pa se jako obradovao kada je ugledao da je jedan od njih zarobljen kod njega, pa ga je znači zatvorio. أدخل معه شيء من الخنزير وشيء من الخمر A kada ga je zatvorio u zatvor, ubacio je znači jednu malu količinu e, svinskog mesa i malu količinu alkohola, يختبره ويمتحنه kako bi ga iskušao u njegovoj vjeri. وهو في السجن حيث لا يراه أحد a on je u zatvoru, znači u takvom teškom, tre- u ta, teškim trenucima nikoga ne vidi, sam. وهم يتابعونه وينظرون إليه من فتحة في السجن A oni su, znači, kroz neke male otvore pratili njegovo stanje kako se ponaša u zatvoru. هل يأكل أو يشرب Da li će jesti, da li će piti. ومر اليوم الأول ولم يأكل ولم يشرب Dan prvi je, znači, prošao, on niti je jeo, niti je pio. ربما هو شبعان لكن غدا سيجوع فهل أكل أو شرب Možeš pretpostaviti da je bio gladan, da je bio žedan, ali je izdržao. Zatim je, znači, nastupio drugi dan. ومر اليوم الثاني ولم يأكل ولم يشرب Tako da je drugi dan prošao, niti je jeo, niti je pio. ومر وجاء اليوم الثالث وخارت قواه وسقط وكاد يهلك ويموت Treći dan je nastupio, on je već bio iscrpljen. Tako da je morao pasti, više nije mogao da se kreće. Kao, je, فقال kao, kao da je mrtav, kao da je قالوا mrtav. للملك أخرجه فإنه إن لم يأكل هلك ومات Pa su ovi prisutni kazali, tražili od kralja da ga izvede bar nakratko jer kaže ako ga ostaviš tamo gotovo, umrijeće. فدعا به وأجلسه بين يديه Pa pozvali su ga ispred kralja. وقال يا عبد الله لم لم تأكل ولم تشرب Pa ga je upitao, o Abdullah, zašto ne jedeš i zašto ne piješ? Zašto nisi jeo, zašto nisi pio? قال اعلم أن الضرورة قد أحلتها فإن الضرورات تبيح المحظورات Pa je kazao, znaj da je nužda ova koja je već znači u takvoj situaciji u kojoj se našao, njemu dozvolila, njemu dozvolila da jede i da pije. Jer su nužde znači u stanjima teškoće dozvoljavate ono što je zabranjeno. اعلم أن الضرورة قد حلتها لي لكني كرهت أن أشمتك بالإسلام كيف قال كرهت أن أشمتك بالإسلام يعني لا أريدك أن تفرح بإهانة المسلم Zatim je kazao, znaj da je, znači ova teškoća i poteškoća u kojoj sam se ja našao, meni dozvolila da jedem i da pijem. Ali kaže, nisam htio da dozvolim tebi da se raduješ zbog mog poniznog stanja u kojem sam se zatekao. Na račun islama. فكم من المسلمين الآن يشوهون الإسلام ويشمتون بالإسلام Koliko samo danas muslimana, znači, na ovakav način e, dozvoljavaju da se drugi, da se drugi, znači, naslađuju, naslađuju na račun muslimana. وأصبحوا فتنة للقوم الكافرين Pa su postali, znači, e, fitna iskušenje za nevjernike. ولذلك أنت من الدعاة بأخلاقك وسمتك وتعاملك Zato je tvoj način obhođenja, e, tvoje lijepo ponašanje, tvoj ahlak nešto što se e, vrijednije i nešto što je korisno i lijepo, znači da se vidi kod tebe. Al-Islam jehtaj anu tabbiqahu fi hajatina, nusbih akbar du'a fi dunia. A od nas Islam traži da ga zaista praktikujemo u našem životu, da ga praktikujemo u našem, u našem svakodnevnom životu. Adhalahu ila sijin marra sanih. Zatim ga je nakon ovoga što je čuo kraj ponovo vratio u zatvor. Ponovo ga je bacio u zatvor. Wa wa huwa fi zulmati as-sijn idha bil bab Dok je bio znači u, u tminama zatvora i te prostorije, otvorilo su se vrata. tadkhul minhu min ajmal an U tom trenutku da se vrata otvorila, ušla je djevojka koja je bila možda od najljepših djevojaka tog vremena. wa wa otajjebuha, wa adkhaluha alayh. Sredili je, dotirali je, namirisali i ubacili je kod njega. ووعدوها بمال كثير إن هي أصابت منه Pa su joj obećali ako ga zavede da će je nagraditi velikom, velikom nagradom. فما كان منه إلا أن فر عنها وصد منها حتى خرجت A on, subhanallah, je toliko bio čvrst da je izbjegavao, bježao, znači, na sve moguće način, dok ona, znači, nije izašla iz prostorije. وقالت لا أدري أدخلتموني على بشر أم حجر فلا يدري أنا أنثى أم ذكر Pa kaže, kada je izašla, ja stvarno ne znam, kaže, gdje ste me ubacili, da li je to čovjek ili je kamen, kaže. Nikakvi osjećaja nema. Maša Allah. Maša Allah. Huwa awalan čab, fati wa qawi. Prije svega pogledajte njegovo stanje. Mladić koji je, znači, pun, pun snage i kuvata. Wa fi makani la yarahu ahad. Na mjestu gdje ga niko ne vidi. Sam. Wa dakhalu alihi imra min ajmali nisa Djevojka pored njega koja je od najljepših djevojaka. وبالرغم من هذا لم يمس منها شيء لأنه يعلم أن الله يراه ali pored svega toga njegov iman je spriječio da on bilo što učini jer je svjestan da je Allah dželevala taj koji se vidi. اعطوني مكانا لا يرن الله فيه فلنعصي الله فيه لا يكون مكان إلا والله يرانا ويطلع علينا Zato, draga braćo i cijene sestre, ne postoji mjesto da može čovjek učiniti grije prema Allahu subhanahu wa ta'ala, a da ga, znači, niko ne vidi. Uvijek, znači, gdje god da odluči čovjek da uradi bilo kakav grije, Allah subhanahu wa ta'ala ga vidi. أد- أخرجه مرة ثانية إلى من السجن Pa su ga ponovo, znači, nakon toga izveli iz zatvora. وقال له يا عبد الله هل تتنصر وأعطيك نصف ملكي Pa ga je upitao, o Abdallah, da li želiš da primiš kršćanstvo pa ću ti podariti pola svoga carstva? قال والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك وملك العرب وملك العجم لا أدع ديني طرفة عين Zatim pogledajte njegove riječi, kaže, tako mi Allah kada mi dao svo svoje bogatstvo, bogatstvo svojih očeva, svojih djedova, bogatstvo Arapa i svih stranaca, nikada ne bi, kaže, ostavio svoju vjeru na kojoj sam ja. الله أكبر الله أكبر فتنة السلطان والأمر والنهي تركها لله Pogledajte iskušenje vlasti, svega što postoji u vlasti. Imao je priliku da prihvati sve to, međutim ostavio je u ime i radi Allaha te bareke ve ta'ala. ثم ربطه في اسطوانه Pa ga je, pa ga je znači nakon toga zavezao za stup. وأمر الرجال أن يرموه بالسهام قريبا منه والنبل قريبا منه لا يصيبه Pa je naredio onim koji bacaju koplja da gađaju pored njega. Ne da ga pogode, nego pored njega. وما زال يقو- يكرر عليه الدعوة إلى التنصر A nakon znači svih tih pokušaja uvijek, je, uvijek su mu nudili da prihvati kršćanstvo. وهو ما زال يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله A on nije prestao izgovarati šehadet koji potvrđuje vjerovanje i svjedočenje da je Muhammed alaih sallatu wasalam Allahu poslanik i da nema drugog istinskog Boga osim Allaha مع subhanahu wa أن ta'ala. الموت ربما يكون مع أي رمح أو نبل أو سهم يأتي إليه Iako je znao da od, svake, od svakog tog koplja prijeti znači smrt. Svako to koplje može da da bude znači nešto što će prouzrokovati njegovu smrt. ثم دعا بقدر عظيم Zatim je kralj tražio da se donese jedan, jedna velika e, šerpa, lonac. ثم وضع فيه الزيت Zatim su nalili u tu šerpu ulje. وأوقد من تحته النار Potpalili su vatru ispod toga. ثم دعا بمجموعة من أسرى المسلمين وألقاهم في ذلك الزيت Pa je pozvao kralj da se dovedu drugi muslimani koji su bili zarobljeni kako bi su bacili u to ključalo ulje. لحظات وإذا بالعظم فوق الماء فوق الزيت قد ذهب اللحم والشحم Kada ubaciš to tijelo, tako se znači meso odvajalo da bi meso nestajalo, a kosti bi isplivavale na površinu. وعبد الله ينظر إلى هذا المنظر A Abdullah je imao priliku znači, da prati i da gleda šta se dešava sa muslimanima. فقال له تنصر أو ألقيك في هذا Pa mu, su, pa su mu je kraj na kraju ponovo kazao ili ćeš primiti kršćanstvo ili ćemo te ubaciti u ovu posudu. فبكى عبد الله Pa je Abdullah zaplakao. ففرح الملك Pa, a kraj u tom trenutku se obradovao. ظنه أنه انتصر عليه Jer je mislio da je već znači, nadvladao Abdullaha. فقال لماذا تبكي Pa ga je pitao zbog čega plačeš. قال أبكي لأنه ليس لي إلا نفس واحدة Pa kaže plačem zbog toga što sam svjestan da imam samo jednu dušu. وقد وددت أن يكون لي أنفاس بعدد شعر رأسي A poželio sam da imam toliko duša koliko je dlaka na mojoj glavi. تلقى ثم تلقى وذلك في Da ذات الله. bacaš svaku moju dušu, znači jednu iza druge, kaže kako bi susrela Allaha dželle vala, on zadovoljan s njom. الله أكبر فأعجبه كثيرا Pa se je dopao znači mnogo kralju. واستكثر عليه الموت Odnosno začudio se kralj njegovom stanju. Da, استكثر عليه الموت يعني رأى أن الموت كثير فيه يريد أن يبقيه أعجبه جدا da. Pa je poželio znači da ima toliko toliko duša kako bi kako bi uh, svaku tu dušu na Allahom te bareke ve taala putu dao. فقال يا عبد الله هل تقبل رأسي وأخلي عنك Pa mu je وفرج na عنك؟ kraju ponudio, kaže o Abdullah, da li bi poljubio samo moju glavu ili moje čelo, a da ti ja oprostim, da te pustim. قال أما عني أنا فلا ولكن عن جميع أسرى المسلمين Pa mu je Abdullah kazao što se tiče mene ne. Ali kaže to ću raditi da dostali muslimana. Kale, koji su bili zarobljeni. Kako bi bili pušteni. Pa kaže da bit će pušteni i ostali muslimani. Faqabbalahu ala rasihi wa akhada sahabata ma'ahum wa dhahaba bihim ila Madinu. Pa ga je poljubio, znači Abdullah, pogledajte, poljubio ga je i nakon toga je sa svim zarobljenicima vratio se prema Medinu. Wa annahu khada'a. Wada'a yadahu ala ra'sihi wa qabbala yadahu a neki kažu da je koristio varku prilikom toga da je postavio ruku pa poljubio svoj glas znači, a ne glavu kralja. Al mu'min zaki. Znači, mu'min treba biti pametan i ovaj postupak znači, ukazuje na uh, pamet i razboritost ovog sahaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem wa dhahaba bi haula i sahaba ila Umar radijallahu anhu, alladhi kana halifat al muslimin. Pa je otišao, znači, Abdullah sa ovom grupom zarobljenika, a ovo se desilo, znači, u vremenu halife Omera radijallahu anhu, gdje ih je Omer dočekao. <coughs> عمر علم الخبر فقام يقبل رأس عبد الله Kada je Omer saznao od š- e, šta se je desilo, ustao je i poljubio, znači, Abdullaha u glavu. فقال حق على كل مسلم أن يقبل هذا الرأس Pa je kazao zaista, znači svaki musliman treba, znači ima pravo da ustane i da poljubi, da poljubi Abdullaha na istom mjestu gdje ga je poljubio i Omer. فهل تأملتم كم فتنة مرت على عبد الله في هذه الفترة القصيرة من حياته Pogledajte, znači da li možete samo zamisliti kroz kakve je sve nedaće iskušenja u ovom kratkom periodu prošao ovaj veliki ashab, Abdullah. فتنة السجن Imamo prvo znači zatvor, وفتنة الأسر pa onda zarobljenik, وفتنة الجوع pa glad, وفتنة النساء pa žene, وفتنة الأمر والنهي naređivanje. Znači pogledajte šta je sve imao, znači da وفتنة prihvati الخوف kraljevstvo, والموت والتهديد zatim strah, prijetnja, smrću. فهل ثبت في هذه أو أنه أخفق Da li je on bio ustrajan u svim tim stanjima ili je znači popustio? لماذا ثبت Ili zbog čega je on znači uspio da bude ustrajan Allah? لأنه ربى نفسه أنه في دار الاختبار Jer je on odgojio svoju dušu, draga braće i cijene sestre, da se on zaista i uistinu nalazi u mjestu, znači ovoj prolaznoj kući koja je prepuna iskušenja i nedača. Kada budeš odgojio svoju dušu u na ovakvo stanje, zaista ćeš biti od onih koji će uspjeti. Iza kuntu se adhab ana min huna ila bejti, wa hunak a'da je tarabbasuna bi fit tariq. Kada se zaputim s ovoga mjesta svojoj kući, znajući da me neprijatelji moji čekaju na svim znači mjestima. Wa ana a'lamu dhalik. A ja sam svjestan toga. لن أخطو خطوة إلا وأنا أعلم أنها طريق نجاة وسأحذر من أعدائي a ja znači kada sam svjestan svega toga neću pružiti svoj korak, kada neće biti na oprezu znajući da ga neprijatelji vrijebaju. وهذا من أسباب نجاتي I to je jedan od razloga da čovjek uspije. لكن إذا كن كان الأعداء يتربصون بي وأنا لا أعلم أو لا أهتم فربما أقع في أيديهم في أي لحظة A ako me oni iščekuju, očekuju, a ja ne znam, niti imam onaj posebnu nek, nekakav oprez sa svoje strane po pitanju toga, šta će se desiti? فأنت في دار البلاء والتمحيص فأر الله منك خيرا في كل زمان وكل مكان Zato zna, dragi brate i cijena sestro, da si u ovoj prolaznoj kući koja je puna iskušenja i nedaće i nemoj dozvoliti da Allah dželevala vidi kod tebe osim, osim ono što je dobro i što je hajr, a to je ustrajnost. أطلت عليكم يا إخواني Da li sam vam odužio, draga braćo, sa predavanjem? ما أطلت تريدون أن نجلس قل لهم هذا Da li želite da onaj šej, znači, نجلس o, sjedne? نجلس أغلق الباب <laughs> قل لهم هذا Zatvorite vrata. ما في نجلس Znate, neće se. السبب الخامس من أسباب الثبات على الحق hams, Uh, peta stvar koja je razlog kako je bilo ustrajeno Allahom te barek je tala put. As-suhba tajibe. Lijepo i odobrano društvo. Lijepo i odobrano društvo. Ehwanu sidq. Braća koja su zaista istinska braća. Inna min surin nedama fi yawm al-qiyamah. Jedan od, od slika, znači, oni koji će propasti ili biti upropašeni na sudjem danu ili stanja u kojima će se kajati. Kaul Allah azza wa jalla fi surati al-Furqan. Allahov govor koji opisuje u suri Furkan. ويوم يعض الظالم على يديه Kada se, znači, tog dana zulumčar bude grizao za svoju ruku. نحن في الدنيا إذا فاتنا شيء أو تألمنا نعض أصبع واحد هكذا Mi na Dunjalu kada nas nešto mojiđe neki fini stvari, šta radimo, jel? Grizemo Am- sami svoje prste. أما في الآخرة فيعض على كلتا يديه Ali na ahiretu ne samo će se ubaciti jedan prst, nego će se ubaciti prsti s oba dvije, oba dvije ruke u usta. من شدة الألم والندم Zbog velike, velikog kajanja, velikog kajanja tog dana. لماذا هذا؟ Zbog čega će to tako biti? يقول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا Pogledajte, znači, kako Allah dželevala opisuje to stanje kada se budu ljudi kajali, odnosno kada budu grizli ruke ili prste svojih ruku, izgovarat će, znači, nešto što je veliko i što je krupno, kamo sreće da nisam bio, odnosno kamo sreće da sam bio uz poslanika sallahu alijih vasalem, da sam uzeo poslanika kao vodiča i vodilju u svome životu, a ne znači što sam uzeo tu i tu osobu za svog prisnog prijatelja. Razumijete? Znači to će biti veliko kajanje toga dana. Kajanje zašto je se družio sa takvim e, osobama sa kojim ga je šetan, znači u potpunosti zaveo i odvratio od pravoga puta. Al insanu medanijom bi tobe la jestegni ani nes va anu žudi nes va anu žudi l'ashab. E, čovjek je znači takav po prirodi da mora imati prijatelje Da, فنحن da ovisi نت- o njima. نتأثر بهم ونتأثر منهم Tako da ti prijatelji sa kojima se on druži ima znači nešto što će e, e, tesir أيوة ostaviti traga i posljedice znači njegovo, na njegovo ponašanje. ما شاء الله في ناس تتكلم عربي ما لا شاء لا الله. بس نعم. نعم الشيخ أبو <laughs> عبد الله أصبح عجوزا <laughs> Jedan Abdullah tamo <laughs> govori še da sam postao starac. <laughs> Naam. فالإن- فنحن لسنا خشب نعم. ولسنا حديدا Mi nismo drvo, niti smo znači e, željezo. Nahnu mašair wa awatif wa ahasis. Mi smo ti koji imamo naše osjećaje. Nata'athar min an-nas wa nu'athir fihim. Znači osjećamo ili e, drugi djeluju na nas, a i mi isto tako djelujemo na druge. Lidhalika qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." I zato je poslanik alejhiselatu vesselam kazao poznatom hadisu da je čovjek na vjeri svoga prijatelja. Pa svaki od vas neka pogleda sa kim se, sa kim se druži, odnosno komu je prijatelj. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي فلا تصاحب إلا مؤمن تقي صالح Kaže poslanik alaih sallatu wasalam ne druži se osim sa vjernikom i neka ne jede hranu kod tebe osim bogobojazan čovjek. وليس الصاحب الصالح الذي آكل وأشرب معه وأعمل وأذهب لا I, na, ليس الصاحب الصالح هو الذي نذهب مع بعض أو نأتي مع بعض وإنما الصاحب الصالح الذي يعينني على طاعة الله Nije samo prijatelj, znači dobar prijatelj, onaj sa kojim provodim svoje trenutke, odlazim, dolazim i tako družim se, već je znači prijatelj onaj koji popravlja tvoje stanje, koji utiče na te pozitivno. إذا جهلت علمني Kada si znači nešto u zaboravu, kada nešto zaboravljaš, on je taj koji te podučava i usmjerava. وإذا غفلت ذكرني Kada nešto u, uradiš, znači zaboraviš, zapostaviš, on je taj koji ti ukaže na tu pozitivnu stvar. وإذا عملت أعانني A kada nešto radiš, on te podrži u tome. Znači kada radiš neko dobro djelo, on je taj koji te podržava u tome. هذا هو الصاحب الصالح To je onaj naš prijatelj koji je znači dobar od koje koristi imamo. الذي ينصحني في كل حال Koji će te uvijek znači nastojati posavjetovati u svim situa- situacijama. ويأخذ بيدي إلى كل خير Koji će te uzeti za ruku, znači prema svakom dobrom djelu. وهذا هو الحب في الله A ovo sve se, draga braćo, naziva ljubav u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. فإن أوثق عرى الإيمان Jer je nešto što je najveće od imana, الحب في الله والبغض في الله ljubav i mržnja u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. الصحابة رضي الله عنهم حققوا هذه الحقيقة A ashab poslanika sallahu alijih wa sallam ostvarili su znači ovu stvar kod sebe u svojim يقول, životima. يقول الحسن البصري رحمه الله ihwanuna fillah ahabbu ilayna min ihwanina fil nasab Zatim Hasan al-Basri ima običaj govoriti da su naša braća po vjeri daleko znači značajnija i bolja od braće braće znači po porijeklu i krvi La inna ihwanuna fil nasab yudhakkiruna bid dunya wa amma ihwanuna fillah fayudhakkiruna bid din wal akhirah Naša braća po krvi su ta koja nas uvijek posjećaju na dunjalučke koriste i vrijedno. Dok braća po vjeri su ta koja nas posjećaju, posjećaju na znači i dunjalučke i ahiretske koristi. بعد غزوة بدر مر مصعب بن عمير رضي الله عنه على أخيه شقيقه وهو يقيد وهو كافر يقيد بالسلاسل E, nakon znači bitke na Bedru, Musab ibn Umer je prošao, pro, prošao pored svoga brata koji je bio okovan u lancima, nevjerniku, zarobljen kod فقال muslimana. مصعب بن عمير لأخيه المسلم شد عليه الوثاق Pa je Musab kazao svom bratu muslimanu po vjeri. Kaže, dobro mu pritegnite i lanca. Fa inne lahu umman ganija. Jer, kaže, on posjeduje majku koja je jako bogata. Znate, je ummuhu wa hada ahu. Tobu je majka, a to mu je, znači, brat po, brat po krvi. Fa kale, a hadihi usatuka bi ana ahuk. Pa kaže, znači, šta ko učinite, ja sam tvoj brat. قال أنت لست أخي هذا أخي الذي يربطك Pa mu je kazao, ti moj brat nisi, već je moj brat ovaj koji te vezuje, vezuje. إنما المؤمنون إخوة Kao što Allah Žešanu kaže, zaista su vjernici, braća. ولذلك أنا أهنئكم بهذه العلاقة الطيبة بينكم I ono što še, znači, nama savjetuje, da ovakvu, znači, e, vezu ostvarimo između nas. وأنا من أسعد الناس عندما رأيت المحبة والأخوة بينكم يا sam najsretniji čovjek kada vidim među vama znači ljubav i prijateljstvo. أخوة التعاون والتناصر على الطاعة والعمل الصالح. Bratstvo koje ukazuje da se možemo potpomagati na dobročinstvu i bogobojaznosti. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذبح أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتا فأخذ رأسها وشيئا من لحمها وأرسل به إلى جاره Abdullah ibn Omer prenosi da je vidio znači jedne prilike da je jedan od sahaba zaklao jednu ovcu i tu glavu od ovce i koma tog mesa i odnio, odnio svome komšiji. Fa fariha hada dalika sahabi. Pa je bio znači jako sretan znači tim što je vidio. Wa nazara ilaiha wa qal. Pa je pogledao znači taj koji je dobio tu hediju. Wallahi to što je vidio pa Wallahi innaki umniyati wa shahwati. Pa je kazao, znači gledajući to meso, zaista si ti ono što ja priželjkujem, što volim, znači čemu se radujem i nadam, ولعل جاري أحوج مني إليك ali mislim da je moj komšija preći od mene za ovaj komad mesa. فأرسل بها إلى جاره Pa je uzeo taj komad mesa i poslao svome komšiji. فنظر إليها وقال والله إنك شهوتي وأمنيتي Pa je taj komšija pogledao taj fini komad mesa pa kaže zaista si ti ono što priželjkujem, što volim, čemu se nadam. فأرسل بها إلى جاره Ali mislim da je moj komšija preći od mene, يقول znači, ابن to- عمر pa je ف- poslao znači يقول ابن عمر dalje. فدال فدار ذلك اللحم والرأس على عشرة بيوت حتى عاد إلى البيت الأول الذي خرج منه أولا Suha. Pa kaže Abdullah ibn Omer da je onaj ta glavuša i komad mesa obišto deseta kuća dok se na kraju nije vratno na prvu početnu kuću odakle izašlo. كلهم يحبونه ويشتهونه ولكن كلهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة Svi su to volili, svi su uh, žudjeli za tim komadom mesa i priželjkivali ga, ali su želili, volili znači svojem bratu više, više od sebe. هذه أخوة الإيمان والمعروف وال- وال- والعمل الصالح To je zaista znači pravo istinsko bratstvo i dobro djelo u ime أن Allah. تؤثر dželle أخوانك المسلمين بالخير Da pomaže svoju braću sa dobrom. وأن تتعاون وإياهم على البر والتقوى da imaš odnos s njima znači na bogobojaznosti i, i dobročinstvu, da se potpomažeš na tome. يقول حذيفة في غ- في غ- في غزوة في معركة اليرموك Uzefe znači u toku bitke na Jermuku je kazao التمست ابن عم لي في القتلى بحثت عن ابن عمي في القتلى kaže tražio sam sina svoga Amidže među onim koji su bili mrtvi فلم أجده pa ga nisam znači uspio naći فبحثت بين الجرحى pa sam ga potražio među onim koji su bili ranjeni وكان معي شن قربة من ماء a imao je znači bocu u kojoj, u kojoj je bilo znači nešto od vode فنظرت فإذا به ينشغ يعني يجود بنفسه في سكرات الموت pa ga je zatekao u stanju kao da je na izdisaju فقلت له أسقيك pa ga je upitao da li želiš da te napojim فأشار برأسه ما استطاع أن يتكلم نعم nije bio u stanju govoriti znači potvrdno riječima već je glavom ukazao da želi da ga napoji يقول فهويت بالقربة لأسقيه pa je kad je nagao tu bocu da ga napoji فإذا به يسمع أخ له في الله بجواره يقول آه آه يتلوى من الوجع pa su čuli glas sa strane da ponovo znači doziva i traži znači daje znakove da je žedan da traži vode يقول فأشار برأسه إليه يعني اذهب بالماء إليه pa mu je znači njegov znači Amidžić pokazao glavom da ide dalje znači da da znači tu vodu ovome od- koji je već pružao znači svoje jecaje da želi vodu فأ- فذهبت إليه فإذا به pa sam otišao znači do ovog drugog ranjenika prišao mu يجود بنفسه في سكرات الموت koji je također bio na izdisajima فقلت له أسقيك Pa ga pita da želiš da te napojim? pa ashara bi ra'sihi na'am. Pa je potvrdno odgovorio glavom da želi. Pa sam mu se primakao znači da ga napojim. Fa yasma bi jawarihi man yaqul ah ah yatawajja. Kad se već u tom trenutku pojavio treći koji dozivao i davao znači e, znakove života. Pa je i on znači okrenuo svoju glavu i kazao idi prema njemu. Yaqulu Hudhayfa. فذهبت إلى الثالث فإذا به قد مات عدت إلى الثاني فإذا به قد مات عدت إلى ابن عمي فإذا به قد مات Pa kaže Hozefe dok sam otišao do ovog trećeg zatekao sam da je preselio. Pa sam se vratio drugom i on je preselio pa sam se vratio svome znači Amidžiću i njega sam zatekao da je preselio s vama. كلهم يتمنون شربة ماء Svi su željeli i žudjeli za jednim gutljanjem vode. ولكن كلهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ali su svi, znači, pored svoje velike potrebe i želje, znači, za tim, dali prednost svoje braće. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون A oni koji budu sačuvani pohlepnosti, zaista su oni ti koji će biti هذه spašeni. أخوة الإيمان يكون والطاعة شو والعمل اسمه؟ الصالح I ovo su, znači, znakovi prave pokornosti, prave pokornosti i pravog istinskog bratstva. كان الربيع بن خثيم في بيته Rabija je bio u svojoj kući, وأصابه الفالج الفالج وجع في الرأس شديد a, bio je, znači, udaren ili, znači, e, ranjen u, u glavu. فاشتهى طعاما Pa je poželio jednu vrstu hrane. فجاءوا له بالطعام Pa su, znači, u tom trenutku došli sa hranom i ponudili mu je, ووضعوه بين يديه stavljajući ispred njega. وإذا بالباب يطرق Pa je čuo kucaj na vratima, neko je pokucao na vrata. فقال من بالباب Pa je upitao ko je na vratima, قالوا هذا مسكين يستطعم pa su opisali da je neko došao da prosi. قال خذوا هذا الطعام واذهبوا به إليه Pa je kazao uzmite ovu hranu i nosite dajte mu je. فقالوا والله لا نعطيه Pa su kazali tako nam Allah neću mu je dati. قال ادعوه لي Pa je onda kazao pozovite ga da dođe kod mene. فأجلسه بين يديه Pa ga je postavio pored sebe. وإذا به رجل مجنون خبل لا عقل له Pa je uvidio znači da je osoba koja je došla, e, osoba koja je znači luđak. ليس مثلي طبعا <laughs> Hajren. أخبرهم بهذا ف... فكان ي- يأخذ الطعام ويضعه في فمه Pa je znači uzimao hranu svojom rukom i ubacivao i davao znači u njegova usta. واللعاب يسيل على شدقيه A znači ono se već curilo i cijedlo iz njegova usta, znači i one kako bi kazali, jel, pljuvačka. فقالوا إيه. هذا رجل مجنون لا عقل له Pa su kazali, on je zaista osoba koja nema, znači, razuma. لو اعطيته اي طعام ta'am. Da si mu dao bilo kakvu vrstu hrane, on bi, znači, mogao... jes ja ti, znači, da jedeš, pojedeš ono što si već ti želio, što smo ti pripremili, zbog to je velike želje. قال هو لا يعلم Pa je on pitao, zar on ne zna? Kalu نعم Pa kažu, ne zna, on ne razumije to. قال لكن الله يعلم Ali onda nakon toga kazao, on ne zna, ali Allah dželevala je taj koji zna innama nut'imukum li wajhi Allah. Pa je kazao zaista da mi hranimo radi Allahovog te bareke ve taala lica. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Od vas ne očekujući nikakvu nagradu niti zahvalnost. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. A se plašimo našeg gospodara onoga dana kada bude velika teškoća. Thumma ishtaha ta'aman akhar. Pa je poželio drugu vrstu hrane. Wa ja'u lahu bit ta'am alladhi yurid. Pa su mu je donijeli znači onu vrstu koju on želi i koju voli. وعندما هم ليأكل Pa kada je poželio da jede, وإذا بالباب يطرق ponovo su čuli, znači, da neko kuca ispred قالوا vrata. من Pa su pitali ko je? قالوا مسكين يستطعم Ponovo, znači, neki miskin koji je došao da traži. فقال خذوا هذا الطعام واعطوه Pa je ponovo naredio da uzmu tu hranu da mu iznesu da mu daju. قالوا والله لا نعطيه Pa su kazali tako na Allah nećemo i dati. قالوا هل, هل نعطيه ما هو أفضل من ذلك قال وما أفضل من ذلك قالوا نعطيه قيمة هذا الطعام فأنت تأكل ما تشتهي وهو يستفيد بالنقود Pa su kazali nećemo je znači dati, ali ćemo mu dati nešto što je znači poput toga i što je vrednije od toga. A šta je bolje i šta je vrednije od toga, kažu pa dat ćemo mu novac, nek uzme znači hranu poput te i nek jede, a ti nastavi da jedeš ono što se želio. قال نعم الفكرة Pa kaže zaista je to lijepo znači, lijep ائتوني prijedlog. بالمال Pa kaže dajte mi kaže taj novac. فأخذ المال Pa je uzeo novac, ووضعه على الطعام pa je stavio na hranu. وذهب به إلى الفقير I onda je otišao, onda je otišao znači do ovoga siromaha koji je došao tražiti. هكذا الإيمان إذا خلط بشاشة القلوب Ovo znači sve su plodovi zaista istinskog, istinske spoznaje pravog, pravog imana koji uđe, koji se ulije u srce jednog لا čovjeka. يعيش الإنسان لنفسه Čovjek ne živi znači samo za sebe. لأن الذي يعيش لنفسه Onaj koji živi samo za sebe, يعيش صغيرا bit će uvijek mali. ويموت صغيرا I umrijeće kao mali. ويبعث يوم القيامة صغيرا I proživen će biti kao mali. والذي يعيش لدينه وإخوانه وأمته A onaj koji bude živio i odrastao radi vjere svo, svoje braće i Ja išu umeta kabiran. poslanika, on će biti velikan ويموت كبيرا i umrijeće kao velikan ويبعث يوم القيامة i كبيرا bit će proživen kao إن velikan. إبراهيم كان أمة من الناس Zaista je Ibrahim bio umet. قد تكون أنت أمة من الناس Možda ćeš ti biti في معروفك u svom dobročinstvu, svojoj iskrenosti, dobročinstvu, potpomaganju i ljubavi prema drugima, prema braća i nastojan da širiš uh, dobro među njima i da je potpomažeš u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala ne može živjeti samo radi sebe kun kama kana sallallahu budi poput Muhammeda alihi salatu wa salam كان يقول عنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما A Muavija prenosi i opisuje poslanika alaihi salatu wasalam. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أقضي بالأمر إني أريد أن أقضي بالأمر يعني أريد أن آه. أحكم في الأمر Pa je prenosi, znači da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao zaista želim da donesem presudu zbog neke stvari. فأؤخره Pa mu je znači malo zna, e, odgodio, odgodio tu stvar. فلماذا يؤخره صلى الله عليه وسلم وهو أسرع الناس إلى الطاعات Zašto je odgodio poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je on taj koji je najviše požurivao, znači kada je قال najviše إني požurivao أريد stvari. أن أقضي بالأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao da je on to uradio kako bi imali znači mogućnost da se jedni za druge zalažemo. da se jedni za druge zalažemo. ليقوم أحدكم ويقول أنا أشفع يا رسول الله فيؤجر Na, kako bi jedan od njih ustao i kazao ja se zalažem za njega. ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها A ko se bude znači zalagao za jedno kako dobro djelo, imaće znači udjela u tome i nagradu u tome. وفي يوم الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده Jedne prilike je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u svom mešhidu. فجاءت امرأة أنصارية Pa je došla jedna znači ensarika ببردة جميلة sa jednom vrstom pšenice, burde, burde šoku, e, odjećom, odjećom koja je znači bila koja je bila znači dragocjena koju ona znači svojim rukama sallallahu alejhi ve sellem uh, skrojila za poslanika sallallahu alejhi ve sellem fa akhadaha wa huwa farhanun biha a poslanik je primio to e, jako radostno znači u tom trenutku yurid an yatajammal biha sallallahu alejhi ve sellem želeći se znači dotirati u toj odjeći ona su ljepše tome a on je sallallahu alejhi ve sellem svakom pogledu lijepi Lakin nurun ala nur jehdi Allah. Ali je to svjetlo nad svjetlom. Allah dželle vala upućuje svojom svjetlošću koga on subhanahu taala hoće. Fa fariha biha sallallahu alejhi ve sellem. Pa se obradovao znači poslanik sallallahu alejhi ve selleme zbog te hedije. Fa dakhala ila baytihi wa labisaha. Ušao u svoju sobu, svoju kuću i obukao odmah tu odjeću. Wa kharaja biha bayna as-sahaba. Pa izašao među ashabe u to isto odjeći. فكأنما هو القمر صلى الله عليه وسلم. U tom trenutku kao da je bio poput, poput mjeseca. Huwa ajmalu nas. A on je bio najljepši, najljepši od ljudi. Wa akmalu Najpotpuniji, najbolji, znači najljepši. Fazada bil burdati jamalan ala A ta burda, ta odjeća mu je samo još više, znači uljepšala njegov, njegov lik. Fara'ahu ahadu sahaba. Pa su ga ugadali, ugadao ga jedan od ashaba poslanika sa sada. Faja ilaihi wa kale, ja Rasulallah, uksuniha, yani atniha. Pa je došao kod poslanika i kazao Allahu poslaniče, da li bi mogao dati tu odjeću? Fa je dehala Rasulullah ila bejtihi mubašara. Pa je poslanik odmah vratio svoju sobu ponovo, po drugi put. Zatim je znači složio i arsala biha ilay. E po, onaj poslao poslao to istom ashabu koji je tražio od njega tu odjeću. Fa akhadha ashabu yalumunahu. Pa su ashabi znači isto tako znači vidjeli nam. Kusiha Rasulullah wa fariha biha Počeli su koriti zašto su uzeo ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem s čemu se obradovao. I فما što mu je dato لبثت, bilo. فما لبثت أن سألتها منه وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا A ti znači si znao kada upitaš, zašto si ga pitao, a znajući da kada upitaš nešto poslanika da će ti dati. هل تأملتم الوصف Da li ste znači onaj svjesni ovog opisa o kojem o kojem لا se يرد priča? سائلا Ne o, o, odbija onoga koji traži. Znači, to je pojenta priče, da poslanik je bio opisan u tom trenutku da je on taj koji ne odbija onoga koji nešto traži od njega. Ma kala la qat illa fi tešahudihi, laula tešahudu kanat la uhu na'amu. A nije imao, znači, običaj govoriti, niti je govorio ne, osim kada je negirao, znači, druga lažna božanstva. Ađuadun nas. Bio je najplemenitiji. Wa akramun nas koji najviše davao drugima. Sallallahu alaihi wa sallallahu alejhi ve sallam. Rabbahu Allahu hazzabahu maula. Allah jalla vala je odgojio poslanika sallallahu alejhi ve sallam. Fakalu, sa'altaha min rasulillahi wa huwa la irudu sa'ila? Pitao si poslanika sallallahu alaihi wa koji ne odbija onoga koji nešto traži. Kala, wallahi, ma sa'altuha min rasulillahi. Pa kaže ovaj ashab, nisam tražio od, od poslanika sallahu alihi wasallam. Kako bi se ja pred vama, znači, ukazivao وإنما أخذتها لتكون كفني من الدنيا. رسم uzeo ovu odjeću kako bi bil moji čefini kada bude napuštao ovaj svijet. Li udrž فيها حين الموت. Subhanallah. Znači kako bi sumotao nakon svoje smrti. فيلامس جسدي البردة التي لامست جز- جسد محمد صلى الله عليه وسلم Da moju odjeću prekriva ona odjeća koja je prekrivala tijelo poslanika Muhameda alaihi salatu wasalam. أرأيتم كيف كان يحيى صلى الله عليه وسلم Pogledajte kako je poslanik sallallahu alaihi wasalame znao odgajati i oživljavati. وهذه ljude. الأخوة التي يريد أن تكون بينكم I ovo je ono što je potrebno da bude znači od bratstva kod nas da se nađe među našim međusobnim odnosima. تحب إخوانك في الله Da voli svoju braću u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. وتعطيهم مما أعطاك الله Da im daješ od onoga što ti je Allah dželevala podario. وتفرح بالخير في أيديهم Da se raduješ onome što je njih snašlo od dobra. وتأخذ بأيديهم إلى كل خير I da uvijek budeš potpora prema svakom dobru znači kod njih. إذا لقيت معك من يعينك على الطاعة ثبت على الخير Ako budeš imao priliku da susretneš onoga koji će te pomoći na pravom putu, zaista će od onih koji će biti čvrsti i upućeni. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعكم على الخير Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sve okupi na hajru i učesti na hajru. Amin. Hadihi khamsatu asbab. Ovo je pet stvari koje smo večeras pobrojali. Al-awwal. Prva stvar koja je? Ad-du'a. Thani. Druga. Al-Qur'an. Thalif. أن تعلم أنك على الحق أن تعلم أنك على الحق da znaš da si na istini. وماذا بعد الحق? Šta je nakon istine osim zabluda? أن تعلم أنك على الحق. الرابع tuvatin nefsek al balak wal ihtibar wal tamhis. Četa stvar je da, da si svjesna iskušenja i prilaz, uh, ono što slazi ljude na dunjalku. Ali laha min nefseka khairan. Fi kulli hal. Da u svakoj situaciji budeš od onih koji će ukazati uh, prilikom svakog belaja da si od onih koji saburaju. Dala dželavala vidi u tebi svako, svaki hajr. Al hamis as suhba tajiba. I peta stvar, znači dobar, dobar E, prijatelj. Iza wafakaka Allahu li hadhihi al-khams fa anta fi ni'matin 'azima. Ako te Allah dželešan podari da ostvariš ove pet stvari ko sebe zna da si u velikim blagodatima, u velikoj blagodati strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Hal turiduna sadisa? Da li želite šestu stvar ili ćemo ovdje stati? Ola kfaya. Yakfi? Yakfi. Yakfi. <laughs> Hada šejh ja'a yurid an yadhhab ya'kul. <laughs> Oni izgleda gladan, želi da ode da jede. <laughs> هو تاجر كبير يعني. <laughs> ما شاء الله بارك الله لك <laughs> بسم الله بارك الله بارك الله ننتهي يا شيخ ونذكر السادس آه، كم بقي لك كم بقي لك ما عندي مشكله استمر مشكله لان المؤمن كالنحله يريبيني بوبوت بوبوت شله لا يقع الا على طيب a ta pčela neće se spustiti osim na nešto što je lijepo što je dobro. A ne proizvodi osim أكيد فهمتم هذا المثل لأنكم أهل العسل أهل البوسنة A ja sam uvjeren da ste vi razumijeli ovaj primjer, jer ste vi, znači oni koji puno, znači vodite brigu o pčelama i imate mnogo meda na ovim prostorima. <laughs> ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فالمؤمن المؤمن إذا كان ملازما للطاعات ثبت عليها Ka mumin, pravi istinski vjernik, kada je ustrajan, kada je ustrajan, kada radi mnogo dobra djela, on je znači i, i ustrajan u svim tim situacijama. Jaqulu Allahu jalla jalalu ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما أي ده الآية؟ الآية في سورة النساء ولو انهم فعلوا ما يعظون به kada bi oni radili ono zbog čega su se opominjali ili zbog koji su stvari opominjali lakana khayran lahum to bi bilo mnogo bolje za njih wa ashadd tathbita i to bi učvrstilo na pravom putu wa idhan la'ataynahum i bihim bi im dali znači nakon toga minna ajran azima mnogo dobro mnogo nagrade wala hadaynahum siratan mustaqim na pravi put fal iman as-sadiq istinski ispravni iman والعمل الصالح i dobro djelo من أعظم أسباب الثبات على الحق su od najvećih uzroka uh, koje čine nas čvrsti na ustrajnosti na pravome putu. يقول الله جل جلاله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت Allah fil hayati Đelešanu dunya. govori i kaže zaista će Allah Đelešanu učvrsti one koji vjeruju uh, sa čvrstim uh, postojanim riječima i na dunjalku i na ahiretu. هناك شرطان للثبات في هذه الآية Ovdje su dva uslova da bi čovjek bio us, ustrajan na pravome putu. يثبت الله الذين Allah Đelešanu Amanu. će učvrstiti one koji vjeruju. إذا الإيمان الصادق Znači prvo što se spominje jeste pravi istinski iman. وعمل الصالحات I oni koji rade, koji rade dobra djela. Znači العمل takve, الصالح takve će Allah Đelešanu učvrstiti. يثبت الله الذين آمنوا منكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء Allah će u zabludu ostaviti zulumčare, Allah dželle vala radi ono što on subhanahu wa ta'ala hoće. لذلك الزم الاعمال الصالحه Zato bude onaj koji će uvijek činiti dobra djela. يقول الله جل جلاله فإذا فرغت فانصب A Allah Đelešanu kaže Fejza Farakta Fenzab. Kako se prevodi tačno? Sab hazi ajet. Bidaptine. Terđim. في سورة الضحى نعم لكن صعب فإذا فرغت يعني انتهيت من عمل صالح قم وانصب إلى عمل آخر صالح Kada znači završiš jedno dobro djelo, ustani i nastavi da radiš drugo dobro djelo. Tako bi znači u tefsiru ajta kazao. فإذا فرغت من عمل طيب وصالح قم إلى آخر Ovo znači treba tačno i precizno prevesti. Znači ovo je tefsir u pojašnjenju. Kada završiš jedno određeno djelo, odmah nakon toga ustani da radiš drugo dobro djelo. فرغت من الصلاة قم إلى قراءة القرآن kada na primjer završiš uh, obavljanje namaza ustaneš učiš Kur'an intahita min hada idhhab ila salat al-arham kada e, završiš sa učenjem Kur'ana otiđi obiđi svoju rodbinu hudur majlis lil-ilm ili posjeti znači neko korisno sjelo dru gdje se spominje Allah pozivaj druge ka Allahu subhanahu wa ta'ala idhhab ila fuqara wal-muhtajin idi znači onima koji su potrebni siromasima da im daš nešto. وهكذا المؤمن ينتقل من خير إلى خير E ovo je život jednog vjernika koji znači prelazi iz jednog stanja u drugo, iz činjenja jednog dobrog djela u činjenje drugog dobrog djela. كالنحلة تقع من زهرة في زهرة Poput znači pčele koju je še na početku naveo, da ide sa jednog cvijeta na drugi cvijet. ومن ثبت على الأعمال الصالحة ختم الله له بها A onaj koji bude ustraja na dobročinstvu, dobrim djelima, Allah Đelešan će ga i usmrtiti, odnosno da će mu da bude njegova konačnica i završnica na dunjalku njegovo dobro djelo. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد بع- بعبد خيرا استعمله قالوا كيف يستعمله يا رسول الله قال يهيئ له عملا صالحا يقبضه عليه Kao što je rekao poslanik sallallahu alihi wasallame, kada Allah Đelešanu želi dobro svome robu, uh, iskoristi, znači iskoristi ga, pa su upitali kako to da Allah Žešanu iskoristi nekog od svojih robova, kaže učini, znači olakša da radi dobro djelo tako da ga usmrti na tom dobrom djelu idha la tahtaqir al-amal as-salih. Tako da nemo nikad dozvol sebi da omlažavaš neko od dobrih djela. Wala kana qalila. Makar ono bilo znači malo. Fa innahu min a'zami asbab thabatik. Ali je ono znači jako dragocjeno i od veliki znači ovih e, uzroka koji će učvrstiti na pravom putu. Marra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala qabrin dufina hadithan. Poslanik alejhi salatu vesselam prošao jedne prilike pored jednog kabura koji je bio znači ukopan tek znači nakon ukopa. فقال صلى الله عليه وسلم ركعتان مما تحقرون من أعمالكم أحب إلى هذا من بقية دنياكم Pa je rekao poslanik nakon toga sallallahu alihi wasallam dva rekata koje vi smatrate malim je njemu nešto najdraže, kaže, više mu je draže ta dva rekata nego sve što posjedi se na, na dunjalku. إذن السبب السادس ملازمة العمل الصالح Tako da vidimo da je šesti uzrok koji nam pomaže da budemo čvrsti na pravome putu, činjenje dobrih dijela, odnosno ustrajnost i stalna, znači svijest u radu i činjenju dobrih dijela. السابع Sedmo, الدعوة إلى الله عز وجل pozivanje znači ka Allahu subhanahu wa ta'ala dava. الدعوة إلى الله من أعظم أسباب الثبات على الحق Dava je jedna od stvari koja je znači e, koja najviše utiče na ustrajnost na pravome putu. عندما أتكلم إليكم الآن أيها الأحبة Ja u ovim trenucima dok vam se obraćam, dok vam govorim, ما هو أقرب قلب إلى لساني قلب الشيخ أبو عبد الله ولا حبيبنا هذا أو هذا on znači u ovom trenutku pita koje je srce najbliže njemu. قلب من أقرب إلى قلبي Ili moje srce znači sa njegove lijeve strane ili sa desne strane ovoga brata. <laughs> الذي يجيب الإجابة عشاه اليوم عند الشيخ أبو عبد الله Ko odgovori tačno ima večer kod mene. <laughs> أي قلب أقرب إلى, إلى كلامي قلب الشيخ أو الشيخ أو الشيخ ها كل القلوب لا أقرب قلب إلى لساني قلبي أنا On kaže da je najbliže srce njemu njegovo srce, njegovom tijelu. Idan ana awal mustafid min kalami. Tako da vidi da je on taj koji se najviše okori, može okoristiti, odnosno da, se, da je on taj koji se najbliže okorištava svog govora. Akrab udhn ila lisani najbliže, najbliže sad uho, znači njemu, i njegovom ana. jeziku, jeste njegovo, njegovo uho. Iden ana awal mustafid min ad-da'wati ila Allah. Tako da ono što on priča i što poziva i pojašnjava je njegovo srce koje znači prati i njegov sluh koji čuje, pa tek onda ste vi. Ad-da'wa ila Allah tishghal waqtak bil 'amal as-salih. Tako da davaj pozivanje ka Allahu subhanahu wa ta'ala čini da koristiš svoje trenutke u ono što je korisno. وتعرفك salihin at الطيبين biće znači sebeb da upoznaš nova dobra dobra lica. Wala yusbih fi hayatika faragh. I nećeš imati slobodnog vremena u svom životu. Ni'matani maghbunun fihima min an nas, as-sihhatu wal faragh. Dvije stvari u kojima ljudi mnogo znači zapostaju su slobodno vrijeme i njihovo zdravlje. Znači nešto što ne iskorištava kako treba. Laqad kana ba'd as-salaf yuqalu anhum innahu la yuhsin an ya'si Allah. ما يعرف كيف يعصي الله لماذا؟ وقته كله مليء بطاعة الله Tako da su da je govor jednog selefa bilo da ne zna on kako je na koji način da griješi ka Allahu subhanahu wa ta'ala zbog toga što je svo njegovo vrijeme bilo uposleno u hajr. Znači حتى nije imao لو vremena znači, da razmišlja o nečemu što će e, izazvati nepokornost ka Allahu subhanahu wa ta'ala. حتى لو قيل له القيامة غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا Pa kada mu kazali da je sutra znači kijam i, i, i, i klanjanje, on ne bi znači mogao dodati zato što je el kijam, لو قيل له القيامة غدا jom القيامة kijam, القيامة nam, يوم nam, القيامة ما استطاع أن يزيد في أعماله شيئا Kada bi mu Li'anna bilo kullu kazano amal- znači da je sutra kijametski dan, da nastupa kijametski dan, on znači ne bi imao šta dodati u svom vremenu, jer mu je vrijeme znači bilo u potpunosti iskorišteno. فالدعوة إلى الله كلها خير tako da je pozivanje ka Allahu subhanahu wa taala znači u svakom pogledu svakom pogledu dobro djelo la ahsan min ad-du'a ama qala Allahu azza wa jalla wa man ahsanu min Allahi mimman da'a ila Allah tako da vidimo da nema bolje govora ljepšeg obraćanja od obraćanja onoga koji poziva ka Allahu kao što je uzvišeni kazao da li postoji neko znači bolje govora od onoga koji poziva كالله سبحانه سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أبصاني صلى الله عليه وسلم يركو حديث إن الله زيست الله جل وعلا وملائكته إن يقوي ملك وأهل الموات استونيت نبيسة وأهل الأرض استونيت الزمن حتى النملة في جحرها إمراء وصوي رب حتى الحوت في البحر إي ربا وودي ليصلون على معلم الناس الخير svi oni znači donose i dovu čine za onoga koji podučava druge vjere. أرأيتم الشرف ما أعظمه Pogledajte znači kolika je to vrijednost i počast koja je data takvom. ولذلك اختار الله لهذه المهمة العظيمة أعظم الناس وأشرف الخلق وهم الأنبياء والرسل I zato je Allah Đelešanu počasti odabrao od svih svojih robova za ovu znači stvar najbolje i najodabranije ljude a to su poslanici. Poslanici. هذا سبيل الصالحين I ovo je put dobrih ljudi. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة Kao što je أنا ومن uzvišeni اتبعني kazao, reci ovo je moj, ovo je moj put, pozivam njemu znači s jasnim dokazima. ولو لم يكن من فضل الدعوة إلا أنك تؤجر على أعمال الناس لكفاه dovoljno je to, znači kada bi samo bila nagrada za davu, da ćeš imati i nagradu svih onih koji budu se odazvali, bilo bi dovoljno. Bilo bi dovoljno. Jakulu nabiju sallallahu alaihi wasallam, كما من حديث ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من علم آية من كتاب الله فله أجرها ما تليت Kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao ko poduči jednom ajetu iz Kur'ana ima nagradu znači sve dok se bude sve dok se bude učilo. Anta wahidun min thalatha. Ti si jedan od trojice. فانظر من أنت من هؤلاء الثلاثة Pa pogledaj koji si od njih. من مات وماتت حسناته وسيئاته معه Onaj koji umre i u tom trenutku su umrla i njegova dobra djela. Sve što je činio. Sve je znači otišlo s njim. والثاني من مات وما زالت حسناته حية تأتيه في قبره Druga vrsta ljudi je onaj koji preseli, ali nakon njegove smrti ostaju njegova dobra djela koja znači i dalje mu pristižu dok je on u kaburu. والثالث من مات وما زالت سيئاته حية تأتيه في قبره A treći je onaj koji je preselio i njegova loša djela nisu prestala da mu pristižu i nakon njegove smrti. الأول مات ولم يكن له أثر بعده Onaj koji je prvi, znači prva kategorija ljudi jeste koja nakon njegove smrti niko, niko znači se nije لا okoristio. خيرا ولا شرا طويت Niti, صحائفه معه niti ima dobri stvari, niti loši stvari. Sve je znači otišlo s njim. أما الثاني فما زالت حسناته حية وهم الذين علموا الناس الخير ودلوهم على المعروف Ova druga kategorija ljudi koja preseli, ali e, njegova dobra djela ostaju, odnosno da mu pristižu i nakon njegove smrti, su oni koji podučavaju druge, druge znači vjeri i propisima vjere. لذلك أيها الأحبة هناك أناس يؤجرون وينالون من الحسنات بعد موتهم أكثر مما حصلوها في حياتهم Znajte, draga braćo, da postoje ljudi koji se više nagrađuju nakon svoje smrti nego za svoga života, zbog njihovih dobrih dijela. لأنهم أسسوا المعروف Jer su oni ti koji su bili osnivači, osnivači dobrih وأنشأوا dobročinstva. المؤسسات الخيرية Bili su ti koji su osnovali neke institucije od kojih ima korist. وعلموا الناس العمل الصالح Druge su podučili dobrim dijelima. وعلموهم سنة النبي صلى الله عليه Podučili su وسلم i sunetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. فماتوا هم وما زالت الحسنات تأتيهم في قبورهم كالنهر الجاري Oni su preselili, ali njihova dobra djela im pristižu poput rijeka, poput rijeka. Toliko se slijeva znači dobra u njihove u njihova kaburove. فأضف إلى عمرك وسجلك أعمار وسجلات الناس الذين يتعلمون منك الخير. E upiši znači u svoje do, uh, listove dobra djela svih onih koji znači koje podučavaš, koji uče ili koji imaju koristi od tebe prenošenje korisnog znanja. Wassalath na'udhu billahi min halihi wa ma'alihi. A ova treća kategorija molim Allah dželle vala da nas sačuva da budemo od njih. Allazi ma zalat sayiatu hayya ba'da wafati. Čija su loša djela ostala nakon nakon njihove smrti. Allama an-nas al-munkar Koji su podučavali druge znači razvratu. وأعانهم على الباطل Koji su pomagali druge na, na lošim stvarima. فمات هو والسيئات تأتيه في قبره نعوذ On je بالله preselio, ali njegova loša djela su ostala i neprestano mu pristižu. فانظر ماذا تقدم لنفسك في قبرك وماذا تؤخر لنفسك بعد وفاتك I pogledaj šta je to što ćeš ponijeti sa sobom u svoj kabur i šta je to što će ostati nakon tebe i nakon tvoga života. أنت في مهمة عمل Zaista si znači ti u jednoj velikoj stvari أنت هنا svog في djela. الدنيا في سوق Ti si danas na Dunjaluku na jednoj velikoj pijaci. والناس في هذا السوق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام A dok se ljudi u tom trenutku na toj velikoj pijaci dijele u tri grupe. فانظر أنت من هؤلاء من أنت من هؤلاء الثلاث I dobro pogledaj u kojoj su te tri grupe ti. الأول Prva grupa نزل إلى سوق الدنيا koja, koji je došao znači na Dunjalučku pijacu فجمع الجواهر والدرر والكنوز i sakupio svo dobro što se moglo sakupiti. ووضعها في شنطته I nakon toga je sve to stavio pohranio u svoju torbu. والثاني نزل إلى سوق الدنيا Druga vrsta također koji je došao na Udinjaličku pijacu وأخذ يجمع التراب والحصى i koji je počeo sakupljati znači drvijeće i kamenje i zemlju ovog Dunjalka. والثالث نزل إلى الدنيا وأخذ يجمع الحيات والعقارب A treći je došao i sakupio znači zmije i akrepe, akrepe znači Dunjalka. وكل سوق لابد له من نهاية A svaka pijaca mora imati svoj kraj. الأول لا تسأل عن فرحته وسعود وسعادته Za ovog prvog nemoj pitati koliko je sretan i koliko je radostan. لأنه جمع من السوق ما خف وزنه وغلى ثمنه Jer je od pijace uzeo ono što je dragocjeno i što je vrijedno i što će biti sutra teško, što je teško na vagi. والثاني لا تزال عن حسن حزنه وأسفه a drugi je znači jako znači e, u teškog stanja žalostan جمع ما لا فائده فيه jer je sakupio sve ono od čega nema nikakve koristi akhad yasih a'iduni ila suq marra thaniya tražeći vapijeći u tom trenutku vratite me ponovo na tu pijacu kako bi se koristio ma umri fi jam' la shay moje vrijeme i moj život je protekao i prošao u onome što je beznačajno od čega nikakve koristi nemam amma sa fa tasal anhu fa huwa bain al hayat wal aqarib talsa'u hadi wa taldaghu hadi A za ovog trećeg je jako teško stanje. S jedne strane su zmije, a s druge strane su akrepe. هذا مثلنا في الحياة الدنيا I ovo je naš život i naš primjer našeg života na Dunjaluku. الصالحون أمثالكم إن شاء الله dobri ljudi su poput vas. Nazaru ila dunja wa jam'u ajmal ma fiha al-hasanat. Koji se nalaze na ovoj dunjaličkoj pijaci i pokušavaju prikupiti svako ono što je najdragocjenije, najvrednije. A to su dobra djela kako Allah šan kaže. Amma al-qism al-thani fa jam'u al-mubahat wal-halal wa lam yajma' al-kunuz al-hasanat. Primjer ovi koji su drveće i kamenje sakupljali, to su oni koji su ono što je samo korisno za dunjalku i što je vezano za Dunjalku. اشتغلوا بالأشياء التي لا فائدة فيها ولا To su تصلح one نوعها. dozvoljene stvari od koje samo oni imaju korist na Dunjalku. القسم الثالث نزلوا إلى الدنيا وجمعوا المعاصي والذنوب والخطايا A treći koji su opisani ovim primjerom zmija i akrepa su oni koji su pokušali da sakupe od svih vrsta grijeha. أما القسم الأول فيا سعدهم ويا فرحهم Prva kategorija, oni su ti koji su sretni, كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية kojima će se kazati pijte i uživajte zbog onoga što ste činili u proteklim danima. أما القسم الثاني فيقول يا ليتني قدمت لحياتي Druga kategorija, ona koja će kazati kamo sreće, e, kamo sreće, e, teško meni šta sam, šta sam znači danas pripremio od svoga života. يتحسر يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله Kaja će se i tražiti za sve protekle trenutke koje su, koji su prošli, a i nije imao nikakve koristi, nije imao nikakve koristi od toga. أما القسم الثالث فلا تسأل عنهم فهم بين ذنوبهم ومعاصيهم يعاقبون بها ويحاسبون عليها Dok ova treća kategorija je ona koja će biti kažnjavana za sve svoje grijehe koje je sakupjala i činila u proteklim danima. Pa od koje si ti, brate dragi, vrste, znači od koje su ove tri vrste ti? A ja molim Allah dželevala da budemo od onih koji stiču i požuruju činjenstvu dobrim dijelima. Šakar Allah lakum hada liqa. E, da vam Allah šanom dokadi i da, da vas nagradi za vaše prisustvo večera su ovdje. Šakar Allah li abi abdillah. Da Allah šanom nagradi الذي كان سببا في هذا اللقاء براتك آمين. koji je bio sebeb da ćemo amin, kul amin. amin, amin, koji recite amin svi. amin. Wa inni da'in fa aminu. Še će učiti dova, vi govorite amin. Allahumma laka alhamdu kulluh, wa anta ahluh, azza jahuk, wa jalla thanauk, wa taqaddasat asmauk, wa ta'alat sifatuk, al abdu abduk, wal amru amruk, wa la ilaha gayruk. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشرح صدورنا اللهم يسر أمورنا اللهم اختم بالصالحات آجالنا وأعمالنا اللهم وفقنا لما يرضيك عنا اللهم خذ بنا إليك ودلنا بك عليك واستقم بنا على طاعتك واجعلنا من أحب عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلنيتها أولها وآخرها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لزوجاتنا واغفر لذرياتنا واغفر لإخواننا وأخواتنا واغفر لجميع قراباتنا واغفر للمسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام اللهم استعملنا في أحب الأشياء إليك اللهم استعملنا في أحب الأشياء إليك اللهم وفقنا لما ترضى من أعمال البر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك مما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله أوله وآخره ظاهره وباطنه ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله أوله وآخره ظاهره وباطنه ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم وفقنا لما يرضيك عنا اللهم وفقنا لما يرضيك عنا اللهم وفقنا لما يرضيك عنا اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبة أمرنا إلى خير واجعلنا من دعاة الخير يا رب الخير اللهم إنا نسألك أن تصلح فساد قلوبنا اللهم املأ قلوبنا تقوى وإيمان اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم إنا نعوذ بك أن تضلنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك به اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك به اللهم ثبتنا على ما يرضيك عنا يا حي يا قيوم حتى تتوفانا وأنت راض عنا غير غضبان ولا ساخط ولا ناقم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم رد أمة الإسلام إليك ردا جميلا اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وفي كل زمان يا رحيم يا رحمن يا سميع الدعاء يا عظيم الرجاء يا واسع العطاء اللهم إنا نسألك من الخير والفضل والإحسان يا ذا الجلال والإكرام اللهم أفض علينا من فيوض رحمتك وأنزل علينا من شأبيب منتك اللهم إنه لا غنى بنا عن بركتك ولا عن فضلك ولا عن إحسانك يا ذا الجلال والإكرام نحن الفقراء إليك المضطرون إلى رحمتك لا غنى بنا عنك يا ذا الجلال والإكرام اللهم فاعطنا ما سألنا وابتدئنا بما لم نسأل وزدنا من فضلك يا ذا الجلال والإكرام أعطنا ولا تمنعنا آثرنا ولا تؤثر علينا وارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا في دنيانا وأخرانا اللهم برحمتك أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين يا من رحمته وسعت كل شيء اللهم إنا شيء فأدخلنا برحمتك يا رب كل شيء ويا مليك كل شيء بحولك وطولك وفضلك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا إذا نزل الملائكة يقبضوننا وارحمنا إذا غسلونا وارحمنا إذا كفنونا وارحمنا إذا حملونا وارحمنا إذا صلوا علينا وارحمنا إذا أنزلونا في في, في القبور لوحدنا وارحمنا إذا طال في يوم القيامة وقوفنا ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين لا تعذبنا وأنت قادر ارحمنا وأنت بنا راحم اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد إلى قيام, قيام الساعة والدين أورثنا حوضه اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه يا حي يا قيوم وأكرمنا بمجالسته في مقعد صدق عند مليك مقتدر وهذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين